Desmitā nodaļa. Burvju vara sāk izgaist. Tagad mums laiks atgriezties pie misteru un misis bebriem un trim bērniem. Tik līdz misters bebrs bija pateicis nedrīkstam zaudēt ne mirkli, visi sāk vilkt mugurā kažokus. Vienīgi misis bebrene neveikli pacēla no grīdas vairākus maisus, nolika tos uz galdu un sacīja – Nu, mister Bebra, noņem šķiņķa gabalu, te būs tēja, cukurs un daži sērkociņi, Būtu labi, ja kāds man pasniegtu divus, trīs maizes klaipus, tie ir māla podā tur stūrī. Ko jūs darāt, Mrs. Bebrene? iejaucas Jūzen. Gatavoju katram savu maisu, mīļumiņu. Vienā mierā atbildēja Mrs. Bebrene. Vai tu tiešām domā, ka var doties tālā ceļā bez pārtikas? Bet mums nav laika, iebildus Jūzen pogādam ciet kažoka apkakli. Ragan, tev ir ierasties kuru katru brīdi. Es saku to pašu, piebalsoja misters Bebrs. Nerunā niekus! Sieva viņu apsauca. Padomā labi, mister Bebri, viņa šeit nevar būt agrāk. Kāpēc minūtēm 15? Vai mums nav svarīgi apsteigt viņu? Iejautājās Pīters. Un nonākt pie akmens galda pirmajiem? Jūs, mis, misis Bebra, nesat piemirsusi, sacīs Jūzena. Tik līdz raganti ieradīsies un ieraudzīs, ka esam prom, viņi dzīsies mūs pakaļ vislielākajā ātrumā. Tas tiesa, piekrita Mrs. Bebrene, taču mēs nevaram nokļūt pie akmens galda pirmie, jo viņa brauks ar kamanām, bet mēs iesim kājām. Tātad mums nav nekādu cerību? Sjūzan uztraucās. Nomierinies, mīļumiņ, vai nomierinājies? Mrs. Bebrena apvaicājās izņem labāk no atvilknes vairākus tīrus kabatlakatiņus. Protams, viss vēl nav zūdis. Mēs nevaram tur nokļūt pirms viņas, bet varam paslepus doties uz turieni pa tādiem ceļiem, kurus viņa nezina. Es ceru, ka mums tas izdosies. Tev taisnība, Mrs. Bebrene, piekrita vīrs, bet nu gan mums laiks doties prom. Arī tu sāc uztraukties, Mr. Bebr, sacīja viņa sieva. Iesim, Tagad viss ir kārtībā, katram pamaisam mazākais, mazākajam tev mīļumiņ, viņa piebild paskatīdamās uz Lūsiju. Ak, žiglāk iesim prom, mudināja Lūsija. Es jau tikpat kā sagatavojusies iet, atbildēja Mrs. Bebren un ļāva, lai vīrs uzvelk viņai kājās zābakus. Šo mašīnu laikam būs grūti nest. Jā, Grūti gan, piekrita misters Bebris, tā ir ļoti smaga. Ceru, tu netaisies pa ceļam šūt. Es nevaru samierināties pat ar domu, ka ragana to aiztiks, teica Mrs. Bebren, un varbūt vēl salauzīs vai nozaks. Ak, lūdzu, lūdzu, pasteidzieties! Visi trīs bērni reizē skubināja. Beidzot, visi izgāja ārā, un misters Bebris aizslēdza durvis. Tas gan ragan daudz neaizkavēs, viņš noteica, un ar pārtiks maisiem uz muguras devās ceļā. Vairs nesnigu, un bija parādījies mēnesis. Viņa gāja cicēs cita pa priekšu, misters Bebers aiz viņa lūsī, tad Pīters un Sjūzena, bet gājienu noslēdza misis Bebereni. Misters Bebers veda viņus pāri dambim, līdz pat upes labajam krastam, un pat tad, pat tikko manāmu taciņu spraugotamies cauri upmalā augošajiem krūmiem, viņi gāja uz priekšu, Apus upē mēnesis gaismā mirdzēdam pacēlās stāvi krasti. Labāk, cik vien tas iespējams, turēties krasta tuvumā, viņš sacīja. Ragana brauks pa augšu, jo ar kamanām te nevar tikt. Priekšā pavērās brīnišķīga dabas ainava, par kuru varētu jūsmot sēžot pie loga ērtā atpūtas krēslā, un Lūsija arī sākumā jūsmoja – bet viņi gāja ilgi, ilgi, un maisis, ko nesa meitene, kļuva arvien smagāks un smagāks. Lūsija sāka baļoties, vai spēs izturēt. Viņa vairs neskatījās uz sasalušās upes gaišo mirdzumu, uz kuplajām sniega cepurēm, koku galotnēs, uz lielo žilbinošo mēnesi un neskaitāmajām zvaigznēm. Vienīgais, ko viņa tagad redzēja, bija mistera bebra īsās kājās, kas cilājās pa sniegu. Tip, tip, tip, viņai pa priekšu un likās, ka tās nekad neapstāsies. Tad mēnesis pazuda un atkal sāka snikt. Lūsija bija tik nogurusi, ka gāja gandrīz aizmigusi. Pēkšņi viņa ievēroja, ka misters Bebrs nogriež no upes pa labu un ved viņus pa ļoti stāvu krastu krūmu biezoknī. Nokratījusi snaudu meitene ievēroja, ka pašā upes krastā misters Bebrs pazūd alā – kur zem krūmiem bija tik labi nomaskēta, ka to nebija iespējams pamanīt, nepieejot pavisam klāt. Taču Lūsija visu īsti saprata tikai tad, kad no alas ārā rēgojās vairs tikai viņa īsā platā aste. Meitene tūdaļ pieliecās un rāpās viņam līdzi. Aizmugurē viņa dzirdēja klusu elšanu, un pēc brīža visi pieci jau bija iekšpusē. Kur mēs atrodamies? jautāja Pīters, nogurušā bālā balsī, Es ceru, jūs saprotat, ko es domāju, nosākdams balsi par bālu. Tā ir sena slēptuve, kurā bebri grūtos laikos vienmēr slēpušies, atbildēja misters Bebrs. Šī vieta nevienam nav zināma. Te nav pārāk ērti, bet mums pāris stundu jāpaguļ. Jā, ja jūs visi nebūtu tik ārkārtīgi uztraukšies, kad mēs gājām prom no mājas, es būtu paņēmusi līdz dažus spilvenus, sacīja Mrs. Bebrena. Šī mītne nav tik jauka kā Mr. Tamnus ala, Lūsija nodomāja. Parasta zemē izrakta ala. Labi, ka tā ir sausa un nav mālaina. Tā kā ala bija neliela un viņi nenovilkuši kažokus nogulās zemē cieši cits pie cita, visiem bija ļoti silti. Arī ceļā viņi bija sasiluši. Ja tikai te nebūtu tik grubuļains, Misis Bebrens sameklēja mazu flakoniņu un lika katram iezert pa malkam kādu dzērienu. Pēc tam bija jāklapo un mazliet koda kaklā, bet pēc brīža viņi izjuta patīkamu siltumu un visi tūdaļ aizmiga. Kad Lūsija pamodās, viņai likās, ka pagājuši tikai dažas minūtes, lai gan visi bija gulējuši vairākas stundas. Viņa bija mazliet nosalus un sāka ilgoties pēc karstas vannas. Tad Lūsija sajūta, ka seju kutina garas ūsas, un manī, ka alā ieplūst augsta dienas gaisma. Pēkšņi meitene pilnīgi atmodās, pārējie tāpat. Viņa uzslējās sēdus un vaļā mutēm, ieplastām acīm klausījās skaņās, no kurām visvairāk bija baidījušies. Viņiem jau pagājušā naktī ejot reizēm bija licies, ka dzird tās. Tā skanēja iz vārguļi, Misters Bebers vienā mirklī bija no alas ārā. Iespējams, jūs tāpat kā Lūsija tobrīd domājat, ka tā bija neapdomīga rīcība. Gluži pretēji, tas bija ļoti prātīgi darīts. Viņš zināja, ka var nepamanīts uzrāpties cauri krūmiem un kazanājiem pašā nogāzes galā. Viņam vajadzēja noskaidrot, kādā virzienā brauc ragana. Pārējie palika alā domādam gan šā, gan tā. Visi gaidīja apmēram piecas minūtes. Tad aiz bailēm gandrīz pamīra. Viņi saklausīja balsis. Ak! domāja Lūsija, viņš ir pamanīts, ragana viņu saķērusi. Liels bija viņu izbrīns, kad pēc brīža atskanēja mistera bebra balss, kas sauca ārā no alas. Viss kārtībā, viņš kliedza, nāk ārā, mis bebrene, nāk ārā, Ādama dēls un Ievas meitas, viss kārtībā, tie nav viņas zvārguļi. Viņš runāja ar gramatiskām kļūdām, bet tieši tā runā bebri, kad ir ļoti satraukušies. Es domāju, Nārnijā, jo pie mums viņi nes, neprot vispār runāt. Un tā samieguši acis spilgtajā dienas gaismā, Mrs. Bebren un bērni izrāpās no alas. Viņi bija apbiruši ar zemi un izskatījās nekārtīgi izpūruši, netīri un vēl joprojām samiegojušies. Nāk ātrāk šurp! izsauca misters Bebris no prieka vai dancodams, nāk un skatās savām acīm. Tas būs raganai liels pārsteigums. Rādās, ka viņas vara sāk zust. Ko jūs ar to gribat sacīt, mister Bebr? Elpu neatņēmis Elsa Pīters, rābdamies augšā pa stāvu upes krastu. Tad es jums nestāstīju, brīnījās misters Bebrs. Viņas teļ mums ir mūžīga ziema, un nekad nepienāk Ziemassvētki. Stāstīju, nu tad skatieties! Beidzot viņi bija uzkāpuši pašā augšā, kur tiešām ieraudzīja. Tās bija kamanas, un tie bija ziemeļbrieži ar zvārguļu iejūgu. Tomēr šie dzīvnieki bija daudz lielāki par raganas ziemeļbriežiem un nevis balti, bet brūni. Un to, kas sēdēja kamanās, ik viens pazīst uzreiz. Tas bija milzīgs vīrs, Pilkti sarkanā tērpā ar kažokādas kaputs un baltu kuplu bārdu, kas gluži kā putains ūdens kritums gulās pār krūtīm. Bērni tūlīt pat viņu pazina, lai gan šādus cilvēkus var sastapt tikai Nārnijā. Tomēr par viņiem runā, tos zīmē arī pie mums, zemē, kas atrodas šaip uz drēbju skapja durvīm, bet redzēt viņu savām acīm Nārnijā Tas ir gluži citādi. Daudzos zīmējumos Ziemassvētku vecīs izskatās jautrs vai pat smieklīgs, bet tagad, skatīdamies uz viņu bērnu, saprata, ka tā tas nemaz nav. Viņš bija tik liels, tik priecīgs, tik īsts, ka bērni tūdaļ apklus. Arī viņiem kļuva priecīgi un reizē svinīgi ap sirdi. Beidzot esam klāt viņš sacīja. Viņa ilgi nelaida man iekšā, bet nu es esmu ieradies. Aslans ir ceļā, raganas būruju vara mazinās. Lūsija pārņēma prieka vilnas, kādu sniedz tikai svinīgs miers. Bet tagad, sacīja Ziemassvētku vecītis, saņemiet dāvanas. Jums, Mrs. Bebrena, jauna un labākā šī mašīna – Pa ceļam es to ievadīšu jūsu mājā. Atvainojiet, ser, sacīja Mrs. Bebrena paklanīdamās. Mums ir aizslēgtas durvis. Slēdži un aizbāžņi man nav šķērslis, atbildēja Ziemassvētku vecīts. Bet jūs, mister Bebr, atgriezdamies mājās, ieraudzīsiet, ka jūsu dambis salabots un pabeigts, visas sūcas aizmūrēts un uzstādīt jaunu slūdžu aizvari. Misters Bebrs bija tādā sajūsmā, ka plati jau plati atvēra muti, bet nespēja pateikt ne vārda. Pīter, Ādama dēls, uzrunāja Ziemassvētku vecītis. Jā, ser, atsaucās Pīters. Lūk, tavas dāvanas. Tie ir ieroči, nevis rotaļlietas. Iespējams, ka nav aiz kalniem laiks, ka tie būs vajadzīgi. Nēsāt tos godam. Ar šiem vārdiem viņš pasniedz Pīteram vairogu un zobenu. Vairogs bija sudrabkrāsā, uz tā attēlots pakaļkājās saslējies sarkans lauva, tik spilgti sarkans, kā nogatavojusies zemēn. Zobens pals mirdzēja zeltā. Pats zobens, ielikdams makstī ar siksnām, bija ļoti piemērots Pītera augumam un svaram. Pīters saņēma dāvanas svinīgi klusēdams, jo jūta, ka tā ir ļoti nopietna vēlte. Sjūzen, Ievas meita, sacīja Ziemassvētku vecītis, tas tev. Viņš pasniedza meitenē loku ar pilnu bultu maku un mazu ziloņa kaula ragu. Tu drīksti šaut no šā loka tikai nepieciešamības brīdī, viņš sacīja. Es negribētu, lai tu piedalies kaujā. Kas šauj ar šo loku, vienmēr trāpa mērķī. Un ja pieliks pie lūpām šo ragu un tajā iepūtīs, tad Lai kur tu būtu, tu saņemsi palīdzību. Tad pienāca Lūsijas kārta. Lūsija, ievas meita, viņš sacīja, un Lūsija panāca uz priekšu. Viņš pasniedza meitenei mazu pudelīti, it kā no stikla, bet ļaudis vēlāk runāja, ka tā ir no īsta dimanta un mazu duncīti. Šajā pudelītē, viņš stāstīja, ir zāles – kas pagatavots no kalnu ugunspuķu sulas. Ja tu vai kāds no taviem draugiem būsiet ievainots, pietiks ar pāris pilieniem un viņi izveseļosies. Ar duncīti tu aizsargāsi sevi tikai tad, kad būs ļoti nepieciešams, jo arī tu nedrīkst piedalīties kaujā. Kādēļ, ser? jautāja Lūsija. Es domāju, es nezinu, bet man šķiet, ka es būšu pietiekami drosmīga. Ne jau tas ir galvenais, sacīja Ziemassvētku vecītis. Kaujas, kurās cīnās sievietes, ir atbaidošas. Un te, viņš piebild vairs neizskatīdamies tik nopietnas, ir kaut kas jums visiem. Un viņš izvilka, es domāju, ka no lielā maisa, kas bija viņam aiz muguras, lai gan neviens īsti neredzēja, kad viņš to darīja, prāvu paplāti, uz kuras stāvēja piecas tasītes un bļodiņas, rauks ar cukurgraudiņiem, krējuma krūzumu milzīga karsta teikana, kas čukstēja un garoja. Viņš iesaucās priecīgus Ziemassvētkus, lai dzīvo īstais karalis. Tad noplikšķēja pātaga, un pirms viņi paguva attapties, gan Ziemassvētku vecītis, gan ziemeļbrieži, gan kamanas bija izzuduši skatienam. Pīters bija tikko izņēmis zobenu no maksas un rādīja to mistera Bebram, bet misis Bebrena teica, nu, gana! Gana, kamēr jūs stāvēsiet un pļāpāsiet, tēja atzisīs. Ak, šie vīrieši, palīdziet man nonest paplāti lejā, lai varam brokastot. Cik labi, ka paņēmu līdzi maizes nazi! Viņi devās atpakaļ alā, un misters Bebers sagriez maizi un šķiņķis viestbaizēm, bet misis Beberene salēja tēju tasītēs, un visi apmierināti sāka brokastot. Taču prieks nebija ilgstošs, jo ļoti drīz Misters Bebris sacīja: Laiks doties uz priekšu!